Pler ou bevi krechte Batit a dion. Gwell teus roa en Non ket sur, met ur plach meus gwellet bepret. Penons oa a plas bras Oa ket, bi en bi en oa. Ah, ne ket roa teus gwell, ka honz zo bras mat, ma had eo vant na eus gwell. ou bet vi krechte Batit a dion. Gwell teus roa rian, en Non ket sur, met ur plach meus gwellet bepret. Penons oa ar plas Bras Oa ket, bien bien oa. A neket c'hoa eus gwelet, kahon eus o brazmat. mat. Moa vade ar vannit eus gwelet.